Yaxşı, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiya müsəlin, seyyidin Muhammedin və alə əlihi və ashabi əcmənə və bağ. Salamu aleykum və rəhmətullah və rəkatuhu. Elhamdülillah, Allah subhanətə və yenə bizə nəsib elədi, qismət elədi bizə, yeni görüşdük. Yəni, bu böyük e, neymətdir, qardaşları görmək, Çünki qardaşlar bir-birlərlə görüşəndə xeyr olan xeyrinə çox əməllər var, çox məsələlər var. Ən birinci iman artır. İkinci sabitlik möhkəmlənir. Çünki özün də görürsən ki, çox vaxt görüşməyəndə adam zəifləyir. Amma görüşəndə adam möhkəmlənir, qüvvələr təzələnir. Və həmçinin də fitnələ, e, fitnəyə ümumiyyətlə və fitnəkarlara görsən şərait azalır. Çünki qardaşlar bir-birlərini görüşəndə soruşurlar nə şübhəli məsələlər var, nə aydın olmayan məsələlər var. Ona haqq aydın olur, əlhamdülillah. Ona görə, çünki nə üçün e, bu məsələyə toxunuruq? Biz bilirik ki, saat hal-hazırda əhl-üsün əhl-üsün cəma yəni dəvətə hədəfdədir Yəni, bizim dəvət doğrudan mübarəkdir. Görürsən ki, başqa dəvətlər nə qədər pul xərcləyirlər və s. və s. Lakin dəvətləri gedmir. Amma bizdən məsələn heç nə, yəni cibində heç bir köpüyü də olmayan, gəl 5 nəfər arasında danışır, görürsən 5 nəfərdən heç olsa 2-si, 3-i artıq, yəni qəbul edir səni. O müxaliflər də elə bilir ki, bunlar nə qədər pul xərcləyirlər, bizə pul onların xərcləyindən daha da çox xərclənir. Çünki onlar hələ yanaşırlar, onlar hələ təsəvvür edirlər. Amma hansı ki, əlhamdülillah, sələfi dəvəti pulsuz dəvətdir. Yəni pulsuz. Biz insanları pulla dəvət eləmirik. Və ona görə bu da xüsusiyyətlərdəndir. Hansı ki, görürsən, başqa firqələrdə belə şey yoxdur. Bu, keyfiyyətlə yoxdur. Yəni, bizim qardaşlar, əlhamdülillah, çox şeydə fərqlənirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə rayət eləməkdə, məscidlərdə, yəni fikir versə, hələ məscidlər ancaq bizim qardaşlardır. Yəni məscidə bağlılıq. Və bu da İslam budur. Yəni İslamın bir şüallarından biridir. Ona görə bu gözəl xüsusiyyətlərdir. Və lakin əsas nədir qardaşlar? Bu cəmaatı qorumaq, bu abu havanı qorumaq əsas budur. Və bilirsiniz ki, sələfi dəvəti hədəfdədir. Ona görə e, cürbə artistlər və ya başdan xarablar gəlirlər cürbəcür biri deyir ki, mən, mənim fikrimcə raketdə bir dənə əlavə şurub var, bunu sizi gizlədirlər. E, görürsən ki, 5 nəfər inanmasa da 2 nəfər şübhə düşür qəlbinə. Qəlbinə şübhə düşür və şübhə də şeytanın qapılarından biridir. Çünki insan şeytana, şeytanın insanda qapları var. Qaplarından biri nədir? Şübhə. Şübhəyə düşünür, çoxalır. Şübhəni öldürmək üçün nə lazımdır? Bağlamaq üçün qapını dəqiqləşdirmək. Dəqiqləşdirsən, əlhamdülillah, o qapı bağlanacaq. Mənim üçün şübhənin qapısını bağlamaq üçün Day gəl. Hə. Hə. Şübhənin qapısını bağlamaq üçün həmçinin insan hər adamdan soruşmamalıdır. Bildiyi adamdan soruşmalıdır. Mütəxəssisdən. Necə ki, dünyavi məsələlər. Dünyavi məsələlərdə biz buna rayət eləyirik. Elə deyil. Başı xala olanda aparmırıq xəstəxanaya. Avarsaq, doğrudan xəstəxanalıq. Ancaq nəyə aparırıq? Ustasının yanına. Və hər yerində bir ustası var. Maşının hansı hissəsi var, onun ustası var. Görürsən, dünyavi məsələlərdə rayət edirik buna. Amma dini məsələlərdə rayət eləmirik. Rayət eləməyəndə nəticə nə olur? Bax, fitnə düşür, şübhə düşür. Və bu da fitnə düşür, fitnəkarlar istifadə edir və belə cəmaat zəifləyir. Və bu gün fitnəkarlar nə təbliğat edirlər bizə? Deyirlər, məscidlərə gedməyin. Təsəvvür dəvətə var. Məscid yoxdursa, İslamın şərti 4-dür saat, həc düşür. Çünki deyirlər, həc kafirlərin əndədir. Əqidəyi var. Və, və, və s. və s. yəni, əcaib. Yəni, şeytan da, neynəsin, şeytan gəlib oturub, e, dincəlir. Ehtiyacı yoxdur onu vəsvəs eləməyə. İbn Abbasdan İbn Abbasdan soruşdular ki, Yahudilər, bax, siz deyirsiniz ki, şeytan sizə vəsvəsə verir, narahat verir. Amma bizə eləmir. Yahudlər deyir. Şeytan deyir, hələ də, e, şeytan xarab evdə nə işi var? Şeytan gəlir varlı evə. O evdə ki, nəsə var. Ona görə şeytan hey mühavilə edir ki, aydındır, e, haq yolda olanları çaşdıra. Amma haq yolda olmayanlara tərkilib onları, hələ onlar artıq ona qulluq edir. Onun maraqlanıb qulluq eləyirlər. Ona qardaşlar, bu məsələdə ehtiyatda olmaq lazımdır. Bir sual gələndə, bir məsələ gələndə bu biləndən soruşun həmişə. Bu sizin xeyrinizədir, həm cəmatın, həm də dəvətin. Dəvətin maraqları hamımızın maraqlarından, şəxsi maraqlarından üstün olmalıdır. Bax, təbliğ gedir ki, nə bilim, ət məsələsi daha şişirdilib, daha aydındır ki, eşitmişsiniz. Tövhid-i uluhiyyə dərəcəsinə çatır. Öz Tövhid-i uluhiyyədən hələ danışırlar. Şirdilib. Nə bilim, namaz tərkliyən şirdilib. İndi hey, özü də fikir verirsiniz ki, hey çalışırlar ki, bəzi qardaşlar allatsınlar ki, məscidlərə gelməyəsiniz. Deyirlər, gah imamda problem var, gah burada tikintilərdən, tikintilərdən, e, tikinti vaxtı biri araqçan olub. Ona görə burada namaz qılmaq olmaz. Nə bilim, cürbəcür şübhələr, nəsə orada nücəklə var və ya məsələn, barmaqlar var orada, olmaz. Bunlar hamısı insanları Allahın zikrindən, Allahın evindən uzaqlaşdırmaqdır. Və müşkül məsələ nədir bu məsələdə? Onlar söz deyəndə özlərini fikirləşirlər ki, ay, yaxşı, əgər məscidi nə, nədir? Bir-iki nəfər günahkar tikibsə, onda 9 mərtəbədə qılmaq olar. Onda harda qılaq onda? Turoboroyların mağaralarına gedək. Ya da Veneraya, ya da Marsa. Onlar bidət əhli hansı belədir? Onlar söz deyiblər, lakin özlərini fikirləşməyiblər. Fikirləşməyiblər ki, mən belə mövqe tutsam, nə nəticə gətirib çıxarılacaq? Onda mən də onda düz deyiləm. Ona görə belə adamlara nə balı qulaq asasız. Yəni, təsəvvür insan sə Allahın evinə gedməkdən deyir ki, gedmə. Belə İslam olar, belə müsəlman olar. Və ya məsələn, tutaq ki, elm əhlinə tənə, elm əhlinə eyb eləyirlər. Birinci, elm əhlinə eyb eləmək üçün gələk o səviyyə çatasan. O səviyyə çatarsan və elmi cəhətdən deyəsən ki, hansısa fikir səhvdir. Amma adam Quran oxuya bilmir. Oxusa da layiqincə oxuya bilmir. Mənim şəriyyətin, əhkamların, əqidə məsələlərini bilmir. Deyir ki, elm tələbələri xəta eləyir və ya gizlədirlər. Və bu sizə allatmaqdır. Heç nə gizlədilmir. Əksinə, elmi gizlətmək olar. Müəyyən səbəblərə. Bu bizim hələ kitab-ı tovhiddədir. Kitab-ı tovhiddə birinci fəsildə elmi gizlətmək. Lakin, Lakin bizə heç də gizlətmirik. Hərdən mən də eşidəndə ki, deyirlər ki, bəs qamət, sən deyirlər ki, sən gizlədirsən nəyisə. Mən özüm şübhə düşünürəm ki, bəlkə doğrudan neçə gizlədirəm. Hə? Və özümü analiz edirəm, belə keçirəm özümdən. Ki, bəs görürüm, ona heç də gizlətmirəm, sadəcə alladırlar sizi. Və ya məsələn deyirlər, qamət qava başqa şey deyirdi, indi başqa şey deyir. Yalandır. Yəni, hey mühavilə edirlər ki, şübhə salsınlar sənə, çəkindirsinlər səni. Və gedirlər, başlayırlar başqa yerdə adamlara elm tələbələrini qularsmağa. Hansı ki, əlhamdülillah, bizdə artıq nə qədər elm tələbələri var, əlhamdülillah. Və o, haradasa onlara qulaq asanlardan da yaxşıdırlar elmdə və güclüdürlər. Allah ki, söhbət haradasa danışanlardan gedmir, söhbət ondan gedir ki, Nədir, nədir? Bu elm tələbələrinə uzaqlaşdırmaq insanları cürbəcür vasitələrlə. Ona görə qardaşlar gəlir belə şeylərə inanmasınlar. Gəlir adamlara uymasınlar. İslam. Onlar fitnəkardır. İnsan çalışmalıdır, xeyr danışsın və xeyr eləsin və şərdən uzaq olsun. Lakin insan və birləşdirsin, birləşməkdən danışsın. Və həris olsun ki, insanlar İslama gəlsinlər, insanlar meçidə gəlsinlər. Amma indi tə, əks təbliğat gedir. Fikir və söz. İnsanlar meçidləndən çəkilir. İnsanlar həris olmurlar ki, insanları gətirsinlər də İslama. Əksinə, hərislik o istiqamətdə gedir ki, insanları İslamdan çıxartsınlar. Ona görürsən, bəzi xəstələr qalxır səhər, deyir, an, inşallah mən 15-ini çıxardacam. Çıxarmaq artıq ləzzət olub bunun üçün. Hansı ki, ləzzət dinə salmaq olmalıdır. Ləzzət ondan hiss edilməlisən ki, birin müsəlman eləyəsən, birin nəyəsə öyrədəsən. Hətta müsəlmanlar bugün, Ey, salam. Hətta müsəlmanlar bugün nə qədər dəvətə ehtiyacları var, çox şey bilmirlər. Əlhamdülə öyrədəsən, başa salasan. Hərislik buna olmalıdır. Bax, Peyğəmbərlərin yolu budur, qardaşlar. Ona görə, qardaşlar, allanmayın. Allanmayın belə batil fikirlərə, belə batil dəvətlərə. İslam pərdəsi altında quldurluq yayanlara, banditlərə. Aydındır, quldurlardır. Təsəvvürlə, İslam pərdəsi, İslam adından deyirlər razboy ola. Deyir, razboy, bandit deyil. Deyir, razboy ola. Və problem nədədir? Sahabələrdən dəlil gətirirlər. Yəni, qıraqdan qulaq asan, elə bir ki, sahabələr də bandit olur. Yəni, onlar İslamı qeyri-müsəlmanlara və ya cahil müsəlmanlara pis göstərirlər. Və böyük dəvətə zərbə vururlar. Böyük dəvətə zərər vururlar. Ona görə qardaşlar, yəni bu bir nəsiyyətdir qardaş kimi, oya olun, hər adama allanmayın, heç də gizlətməyin, əlhamdülillah. Bu bizim fikrimiz deyil, alimlərin fikridir. Lakin fikir verirsiniz, o alimləri qeyd eləmirlər. Birinci mərhələdə. Onlar bizi qeyd edirlər. Çünki birdən düşsə Şeyx bin Baz, Şeyx Albani, sən qabul eləməsən axı. Birinci aşağını vurur, elə ki, razılaşdın, sonra özün başlayırsan yuxarını vurmağa. Ay, yoxsa Allah olan qulatları, laf olanın içinə girəndə Şeyx nə Şeyx bin Baz, nə Şeyx Hüseymin, nə Şeyx Albani hamısını tənirlər. Cürbə sözlərdirlər, hey zalimləri, saray alimləri və, və s. və s. Ona görə qardaşlar, bu məsələdə diqqətli olun. Allanmayın. Və elhamdülillah, dinimiz, necə bilirsiniz, Allah və Rasuluna ibarətdir. Yəni, la ilə illallah Muhammed Rasulullah. Yəni, kifayət ki, Quranda, hədisdə, ayələrə, hədislərə fikir verəndə əsas bu iki kəliməni bu iki kəliməni həyata keçirmək üçün məqsəd onu daşıyır buramasından. Və bu iki kəlimənə, bu iki cümlənə ancaq müsəlman necət tapa bilər. Ona görə Ubad ibn-i Samit radiyallahu anh, Ubad ibn-i Samit Xəzrəci idi qəbiləsindən, ənsari idi. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Mən şəhidə ən la iləhə illallah Kim la iləhə illallah şəhadət gətirsə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq, məbud yoxdur. Vahdəhu la şərikə ləh Onun şəriki yoxdur. Və ənə Muhammədən abduhu və rasuluh Və həmçinin yəni şəhadət gətirsə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tərəfindən göndərilmiş rəsuldur. Və ənə İsa Abdullah və Rasulü və həmçinin İsa Allahın qulu və rəsuludur. Kəlimətuhu əlqaha ilə Məryəm və ruhun minh. Yəni Allahın kəlməsi ilə hansı ki Məryəmə nəql etmişdi, göndərmişdi. Onunla o kəlmə nə oldu? və Allah Taala xəlq etdiyi ruhlardan birinə isə oldu. Və annəl cənnətə haqq. Cənnət haqqdır. Və annəl nara haqq. Cənnəm haqqdır. Ədxal ədxaləhullahu e, mə kana minəl əməl. Yəni, onun, əgər kim bu ehtiqadla olsa, Allah subhanətə əməlinə görə cənnətə daxil edər. Adxalahullahu cənnə alə məkanı minəl əməl. Hədis səhih hədislərdən biridir. Buxari Müslim rivayət edir. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə dörd dənə məsələyə toxunur. Birinci, Allaha iman məsələsi. la iləhə illallah. Vəhdəhu la şərikə lə. La iləhə illallah iki də hissədən ibarətdir. La iləhə inkar yoxdur ilah, yəni məbud, illəllah, isbat. Yalnız Allahdan başqa. Yəni, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur, ibadət edilən yoxdur. Yəni, lə ilə illallah deyən demək istəyir ki, mən Allahdan başqa heç kəsə ibadət eləməyəcəm, mənası budur. Deməli, əqidə mütləq inkar və isbatdan ibarət olmalıdır. Biri ispat eləsə, inkar eləməsə, əqidəsi düzgün deyil. İnkar da eləyib, ispat eləməsə, düzgün deyil. İnkarla ispat olmalıdır. Ona görə, lə iləhə illallah. İnkarla ispat. Sən gəlir birinci təmizləyəsən, sonra çikili-çikili necə şey eləyəcəksən? Aydın metallondur ki, əski-müski, dəmir-dümür, qum, palçıq. Ola necə düzəldirsən, onu alınmayacaq. Sən bircə gələk təmizləyəsən onları, maklatura eləyib atasan qırağı, lə iləhə, inkar eləməlisən, illallah, təmiz olmalıdır. Əqidə təmizliyi xoş tələb edir bizdə. Nəsə bulandı, qutardı, çorandı işlər. Adın qardaşlar, ona görə lə iləh lillah əsasdır. Vəhdəhu lə şərikələ. Yenə, o təkdir, onun şəriki yoxdur. Yenə inkar, isbat. O təkdir ispat. Onun şəriki yoxdur, inkar. Şirvəsən, lə iləhəllədən sonra gəlir, təhkid edir hələ. Yəni, məsələ mühümdir. Lə iləhəllə hansı ki, kifayət idi. Lakin deyir, vəhdəhu lə şərikələ. İsbat edir yenə. Bu məsələ mühümdir, qardaşlar. Bəziləri, bəzi avam müsəlmanlar, görürsən, bu məsələdə fikir verməyiblər. Lə iləhəllə deyirlər və gedirlər pirə, Gedirlər pirə. Soruşanda bəzilərinə niyə üçün geysən düzdür, çoxsu desə də gedirik oradan zəng eləməyə. Çünki pirqavor üçündür. Yəni elə bilirlər ki, göy ki burada yaxşı tutmur. Gedirlər ora zəng eləməyə. Bu səhv fikirdir. Allah subhanət hələ hər yanı görür və eşidir və heç nə yoxdur. Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmirlər. Hansı ki, kifayədir ki, namaz qılıb Allaha dua eləsə. Allah tala deyir, mənə dua elə, mən sənə qəbul eləyim. Harası gedmək lazım deyil. Cəmat bunu başa düşməlidir. Aydın qardaşlar və dəfələrlə artıq demişəm, deyəndə də qardaşlar, ə, hə, elə pirlər, pirlər də cürbəcür qardaşlar, özdə bizdə Azərbaycanda pirlər də yarıda axı. Pirlər doludur bizdə. Nə pir istəyirsən var. Diş piri, böyrək piri, yəni baş piri. Özü də gelsən tütüyədir, palçıqdır. Sunan qarışdırıb sənin ilki içkinə. Bədbəxtin də böyrəklə daş bağlayır. Bir dənə də pir var, ginekoloq qoymuş qadın. Bu Sanqasaldadır. Bakıdan gedəndə sağda qəbristanlıq içində dəvədir. Adı ginekoloqdur. Yəni, yəni, uşaq olmayan qadınlar gedir, onun altından keçirlər. Ya, bu sarsıdırdır, xurafatdır bunlar hamısı. Bu avancılıqdır. Bu ləyləhlilah digəri yaraşmır. Bax, bu dəvə altından keçən. Bu ləyləhlilah başa düşməyib. Sən ginikol lazım, get xəstəxanaya. Aydın qarışdan. Ona görə cəmaat başa düşmür bu kəlməni. O bu kəlməni başa düşməyə görə hər şey köranıb ondan sonra. Nə var? Ona görə ən birinci bu kəlməni lazımdır başa düşmək. O bu kəlməni demək kifayət eləmir. Bu kəlməni bilmək lazımdır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fa'lamannahu la ilaha illallah." Eləyə. Yəni birinci la ilaha illallah bilginə. Bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Bu kəlmə nə deyir, nə tələb edir bizdən? bu kəlməni deyəndən sonra nə qadağandır. Aydın qardaşlar, hələ belə deyil. Lərinənin şəhətləri var. Elmdir, yəqindir, məhəbbətdir, ixlasdır, sidqdir, inqiyaddır, qəbuldur. Aydındır? 7 və ya həmçinin 7 deyil, çoxdur. Təvəkküldür, xofdur, rəcadır və s. Hələ belə deyil, qardaşlar. Bir dənə deyil, la ilə illallah qutardı. Yox. Həmçin, qardaşlar, sonra hədistə gəlir ki, Muhammed, Muhammedən abduhu və rasulü. Həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada ikinci bu hədistə ikinci məsələdir. Birinci Allaha iman məsələsi, ikinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iman. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iman odur ki, onun peyğəmbərliyin, axırıncı olmağın, iman gətirmək, təsdiqləmək, onun dediklərini əməl eləmək, onun qadağan etdikləri şeyləri çəkinmək, bax, iman budur. Sonra gəlir, və nə İsa Abdullah Rasul, fikirəsən İsa gətirdi. İsa da, İsa aleyhissalam, bunu göstərir ki, əlhamdülillah, biz bütün peyğəmbərləri qəbul eləyirik. Bu da müsəlmanın xüsusiyyətlərindəndir. Başqa dinlərdə belə şey yoxdur. Başqa dinlər görsən bəzilən qəbul edir, bəzilən yox. Amma biz Allah tərəfindən göndərilmiş bütün peyğəmbərlər qəbul edir. Onlar da 124 mindir. 315-i də Rasuldur. Qalanlar nəbi. İsa da bizim peyğəmbərdir. Elhamdülillah. Sadəcə bizə əmr olunub Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabi olaq. Məhəmməd sallallahu tabula. Lakin bizdən qabaqçilərdir, biz qəbul edirik Peyğəmbər kimi. Ona görə alimlər sadəcə bu məsələdə deyiblər, bizdən qabaq olan şəriətlər ki var, Peyğəmbərlər gətiriblər. O bizim şəriətdir, yoxsa yox. Cavab budur ki, burada üç rəy var. Birinci rəy, o məsələlər ki, bizim şəriəti müxalifdir, bizim şəriət ola bilməz. Bizim şəriət deyil. O məsələlər ki, bizim şəriət təsdiqləyib, bizim şəriətdir. Amma o məsələlər ki, bizim şəriət susub. Bu ixtilafdır alimin arasında. Eləmək olar. Eləmək olar, bizim şəriətdən saymaq olar olardı. Çünki bizim şəriət onu müxalif deməyib. Muhammed Rasulullah, Abdullah, Abdullah, Abduhu və Rasulullah. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləm Allahın qulu və Rasuludur. Qul nöş qeyd olunub, hətta şirk məsinlər. Çünki bizi Peyğəmbərdən qabaq şişirtmişdilər hamısını, Peyğəmbərləri bəzilərini, İsa xüsusən ilahlıq dərəcəsində. Ona görə o qapını bağlamaq üçün dedi ki, Məhəmməd Allahın qulu, sonra Rasuldur. Yəni qul idi, quldur o. Başqa qullar kimi, insanlar kimi. Və İsa üçün də. İsa da Allahın qulu və Rasuludur. Bu qulla Rasul iki də böyük dinə cavab verilir. Elə bir də elə-belə kəlmə də öyle ha bu. Qul və Rasul. Qul deyəndə xristiyanlara cavabdır ki, onlar dedilər ki, İsa Allahın oğludur. Elə deyil. Və rəsuluhu, onun Allahın rəsulu xristiyanlara cavabdır ki, e, daha doğrusu yahudilərə cavabdır ki, onlar onu peyğəmbər kimi qəbul eləmədilər. Ona görə abduhu xristiyanlara cavabdır, Allahın qulu və rəsulu yahudilərə cavabdır. Və sonra İsa barədə Peyğəmbər salsa biraz şərh eləyir. Deyir ki, kəlimətuhu, Allah Taala kəlməsi nə oldu? Əlqaha ilə Məryəm. Məryəmə göndərmişdi. Cəbraili. Cəbraili yollayır. Məryəmin cibindən üfürür. Yəni, cib də bura deyirlər ərəbcə. Boğazdığa. Ona görə ərəblər bu cibə cib deyiblər. Sonra cib düşdü aşağı şalvaracada, amma qabaq buralarda idi. Ona görə, bura yaxın olduğuna görə cibə Cib deyiblər buna. Cib əslində buradır. Boğazlıq. Oradan üfürür Cəbrail. Cəbrail e, İslam ruhunu üfürür. Ruh gedir, oturur Məryəmin rəhmində və belə hamilə olur. İsa aleyhissalam. Və Sonra bu, bu üçüncü məsələdir. Hədisdə birinci Allaha aid məsələlərdir, ikinci Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem, üçüncü İsa'yı barədə. Sonra gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Annal cennete haqq və annal nar haqq." Cənnət və cəhənnəm məsələsi, axirət. Axirətə imanın mühümliyini göstərir. Belə deyək qardaşlar, axirətə də iman o demək deyil, mən axirətə iman gətirəm və salam. Yox. Ahirətə iman bütün ahirətə aid olan məsələlərə iman gətirməlisən. Yəni, ölümdən sonra nə varsa ya, hamısı ahirətə imana daxildir. Yəni, insan öləndən sonra soru-sual ahirətə imandır. Qəbir əzabı ahirətə imandır. Qəbirdən qalxmaq ahirətə imandır. Haqq hesab günü ahirətə imandır. Tərəzi əməllərin ölçülməyi ahirətə imandır Cənnət, cəhənnəm də axirətə imandır. Aydın qardaşlar, bu iman müsəlmanda olmalıdır. Bəzi alımlar deyir ki, oradan kim gəlib gedib? Necə yəni kim gəlib gedib? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göstərdilər də yeri, Meyraçda. Meyraçda göstərdilər. Dedilər ki, cənnəmi də göstərdilər, cənnəti də. Məli kifayət deyil. Lab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve xəbər verir. Allah tala deyir. Ona görə kim buna iman gətirməyib və ya şək gilir kafirdir. O küfürdür. Və buna iman gətirməyən bilə-bilə kafirdir. Ona görə bəzi avamlar hərdən sözlər deyirlər, tez, adətə bənzər, lakin fikir verirlər, amma bu söz böyük sözdür. Bu söz insanı küfrə aparır, yadaşlar. Və sonra Allah subhanətlə buyurur ki, kim belə olsa, Peyğəmbər salsan buyurur ki, Allah subhanətələ onu əməlinə görə cənnətə daxil edir. Təsəvvürlə. Dörd dənə məsələ gəldi. Allaha iman, Peyğəmbərə, İsa məsələsinə, düzgün iman və cənnət cəhənnəmə. Və cənnətə girməyin yollarından biridir bu məsələlər. Dörd məsələ. Və əməl də, yəni hər kəs əməllərdə biz fərqlənərik. Eləsi var çoxdur, eləsi var azdır. Hər kəsin əməlinə görə hər kəsin əməlinə görə cənnətdə də mərtəbəsi olacaq. Çünki cənnət də 100 də mərtəbədir. Bilirsiniz, cənnət 100 mərtəbədir. Cənnət də 100 mərtəbə aşağıdır. Hər kəsin əməlinə görə cənnətin o mərtəbəsini qazanacaq. Əgər düzgün əqidədə olsa və əgər Allah və Rasul deyən kimi olsa. Ha, bu qısa məlumat idi. Allah subhanətlə bizə eşit faydalardan etsin. Amin. Və çalışın qardaşlar bu necə söhbətimin əvvəlinə qayıdıram. Bu, bu fitnədir, belə şeylərdən çəkinin. Xüsusən elə məsələlər ki, dəvətə aiddir, cəmaata aiddir. Hərdən görürsən ki, e, bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətə görə, cəmaata görə hərdən bilirdi ki, filan kəs münafiqdir, lakin onu cəzalandırmırdı. Cənazə qılırdı münafiqə. Nəyə görə? Məsləhəti görə, dəvətin xeyrinə görə. Ona görə hərdən görürsən ki, bax yaşadığımız yerlərdə görürsən birdən problemlər olur bəzi insanlar tərəfindən, imamlar tərəfindən. Lazımdır olan ədavət eləmək. Ədavəti keçmir. Əksinə hörmət edin onlara. Hörmət edin. Çünki əxlaq mühümdür. Əxlaq, aydındır qardaşlar. Ona görə Əleyhissalam, bax xüsusən imamlardır. Bax o münasibəti yaxşı var. Məsələn siz də imam, imam var məsciddə, imam var. Ona hörmət edin. Lazım deyil, yəni açıq-aydın söhbət eləmək belə cəmaatın arasında. Aydın əksinə hörmət eləyin, məsləhət eləyin ondan, qoy görsünlər ki, o da görsündür ki, məsələn, yəni, siz onu sayırsınız. Bu hər yana aiddir, hər yana, bir daha, bura deyil, hər yana aiddir. Əksinə, bu, bu molla əmilərlə işimiz yoxdur. Aydındır. O molla əmilərlə işimiz yoxdur. Cəmaat necə olmasa da onlara inanır. Hə, bir də hədisi ki, bunlar Angliyadan gəlir. Cəmaat inancı avamdır. Ona görə Molla Milanə lazımdır belə açıq-aydın ədavət eləməyi. Əksinə, hə, axsaqqaldır. Necə olmasa axsaqqaldır. Səndən böyükdür. Və ya səndən çox bilir. Heç olmasa səndən çox. Əli bin Əbi Talib deyir ki, radiyallahu anhu, Ömər Xəttabın qaynatası. Deyir ki, mən bilsəm ki, kimsə məndən çox bilir, dəvəm minib gedərəm onun yanına. Hörmət, əxlaq, insanlarla gözəl münasibət, bu özü dəvətdir, qardaşlar. Və belə olsaz, dəvət də faydalı olacaq, dəvət də yayılacaq, dəvət də effektli olacaq. Yarış. Aydındır? Allah subhanətlə bizə faydalandırsın və mm. bizim də sabit etsin. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və rəkatuhu.